azken ama bost egun hauetan, hor hasi gira ikusten egunero egunero erizainak, bereziki eh, erizain eh, lagunak falta zirela, beti. Beti, falta zen edo bat, edo bi. Eta beti, uh, zuten, me, egiten dugu alduguna, baina ez, ditugu usai asko tratamenduak edo tratuak uh, emaiten al, jenderi. Bereziki, erraiten zinautan, ez dela medikuntza mailan, alde hortatik uh, segituak dira, baina bai. dira eguneroko akta horiek. Hori da, hori da. Bon, ni oartu naiz uh, bereziki uh, basko inguruan, hor, orduan, eh, oporretan, haste buruan, zeren eta deianik ikusia nuen haste buruetan bereziki bazela arazo hori. Me hor, hartu naiz, jateko gelan, normalki ziren jendeak, bon, errandezagun, ez dakit, ogoi bat pertsona badirela, Ja. Ogoi horietarik bakarrik e, euh, sei edo zazpi ziren. Eta horrek eran nahi du, euh, egun osoan jende horiek etzirela e, euh, jeikiak, sutituak. Orduan, bederen bizpairu egunez, hamar bat pertsona egon dira oheraturik bizpairu egunez, hiru egunez iduritzen zait, me segur bi egunez segidan. Egoiten dira beren oian, behainan ere beren gelan ez dira eh, ateratzen hortik. E, ofen, kartsu horietan eran nahi dut. Eh? Denak ez dira ateratzen ahal ere, eh? dependitzen du kartsu bak, bakotsa baina jende horiek. Ateratzen ziren, edo ateratzen dira, oino, eh? egunero, bediateko, elgarrekin, e, eta familia etortzen delarik, be, pixka bat ateratzeko kanpora, zeren eta bada toki bat hor eh, ibiltzeko, pixka bat. Eh? Gauza horiei guziei ez dute gehiago dretsurik, eh? egia Zu oartu zinen kasu hortaz uh, eh, oporren denboran, uh, jende egoileak gutiago zela eh, jantokian edo e, egon gelan, eta beste batzu ere oartu dira zurekin batean, eta hasi mintzatzen? Hori da, hori da. Diadanik hasiak ginen mintzatzen, uh, zeren eta errezebitu ginuen uh, bat, nun eta galdegina zaigun, uh, be baimentzeko estadu uh, esepzional hori, eta onartzeko eta guretzat eh, ezin onartua da. Eh, onartzeko bekartzu hortan, eh, jendea falta delarik eta akta gutiago egina izan dadin. Sinadura emaiten balin badugu, erran nahi du hori onartzen dugula. Eta guretzat ez da posible. Kasu hori nun langileak falta diren absenteismoa deitzen, eh, deitzen da. Bai. zen, eh, beste plan bereziekin, eh, mm. bero haundiek lotuak. Hori da, horien erdian emana zen, ez du pitsik ikustekorik plan blan, plan bleu eta epidemiarekin, epidemierekin, eta hor erdian emanada, da, for absenteizma. Eta ikusi dugu hori errezibitu eta, be, haste bat berantago, ikusi dugu, zer egan nahi zuen akta batzu limitatuak eh, izatea.